prvej línii. Prvej línii. Dobrý večer, milí poslucháči Slobodného vysielača a relácie v prvej línii. Zdraví vás od mikrofónu Michal Albert a máme tu dnes dvoch hostí, dvoch mladých sociálnych demokratov, dvoch mladých členov Smeru Slovenská sociálna demokracia a jedným z nich je riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových zámkoch. A je to e, Robert e, Učeň. Dobrý večer, prajem každému. A druhým je asistent poslanca Národnej rady Stredáka, je to Gabriel Deme. Pozdravujem všetkých poslucháčov. Možno na úvod e, začnite, ako ste sa vy práve dostali do politiky a práve do smeru Slovenská sociálna demokracia? Takže moja e, cesta je kratšia do strany. E, v podstate máme spoločného známeho, ktorý e, videl moje aktivity v rámci komunálnej politiky a oslovil ma, či by som nechcel spolupracovať aj so stranou Smer s tým, že by som sa mohol aktivizovať v mládežníckej organizácii a to je Mladí sociálni demokrati. Takže využil som túto príležitosť a takto začala moja cesta. Robert Dučen. Ja som sa pred pár rokmi začal a oboznamovať, čo to vlastne politika je. Začal som sledovať veci verejné a našiel som si kontakt na vtedajšiu okresnú predsedkyňu uh, Smeru v Nových zámkoch, na ktorú som sa nakontaktoval a následne som začal pre stranu pracovať a pôsobiť v nej. Počas toho som začal spolupracovať aj e, v rámci Mladých sociálnych demokratov, kde sa tiež angažujem a asi toto je skrátke moja tá cesta doteraz. Výhodou je, zdá sa, aspoň to tak vyzerá, že Smer dáva príležitosť aj tým mladým štukám alebo mladým tváram. Viaceré z nich sa už aj dostali do významnejších aj pozícií. Spomeňme napríklad e, šéfa výboru pre obranu a bezpečnosť alebo vedúceho úradu e, vlády je tu väčšia šanca, možno práve v tom smere, práve vtedy, keď odišli niektorí politici práve z hlasu, že dáva príležitosť, príležitosť eh, Robert Fico aj práve mladým politikom, že vedia sa reálne presadiť? Uh, my sa tešíme týmto príležitostiam a v podstate minulý týždeň sme mali 25. výročie strany, kde pán premiér aj prezentoval víziu strany a deklaroval tú možnosť, že dáva šancu mladým sa prezentovať a, ale nefungovalo by to, keby sme nemali partnerov aj v rámci mladých sociálnych demokratov a to je hlavne predseda Igor Melicher, ktorý nám dáva príležitosť a možnosť sa realizovať, takže touto cestou by sme sa aj jemu chceli poďakovať a určite budeme ďalej pracovať aj, aj v kooperácii s mojim kolegom Robertom Učňom. Ako to máte vy? Ja si myslím, že presadenie sa v politike mladého človeka neprináša len ten priestor potom, ako ľudia odišli do hlasu zo smeru. Je to, je to o tom individuálnom prístupe toho mladého človeka. A ako kolega Gabriel Dome povedal veľmi správne, že mladí sociálni demokrati sú tým priestorom, ktorý do politiky určite patrí a poskytuje taký ten štart do tej veľkej politiky? Čo sú možno také najväčšie aktivity, na ktoré si tak e, najviac spomínate, ktoré ste možno aj spoločne robili, však vlastne vy ste obaja z toho istého mesta, tak čo vám tak najviac zarezonovalo? U mňa osobne to bola určite predvolebná kampaň do Národnej rady, kedy sme naozaj e, boli nápomocní v každej asi oblasti politiky od Mm, organizovania podujatí, stretávania sa s ľuďmi, až po ten online priestor, online marketing, politický, čo sa týka e, volebných, povedzme, video, videí alebo upozorňovaní na rôzne témy, problematiky, ako bola aj migrácia nelegálna a rôzne ďalšie prvky e, e, politiky sme sa snažili zaviesť aj v praxi ja som aj spoločne aj s Robom, mali sme aj kampaň do Európskeho parlamentu, takže pre mňa aj to je veľmi zaujímavé, aj keď e, nebolo to veľmi príjemné, keďže sa stala tá, tá situácia, ktorá sa stala s plánom premiérom a na prvom volebnom mítingu, e, ktorý sme mali absolvovať, tak sa musel zrušiť, keďže sa stala atentát na premiéra. E, my si túto cestu užívame aj s kolegom, takže máme veľa zaujímavých e, skúseností, ktoré postupne naberáme a budeme ich pretavovať aj do každodennej práce politika. Vy žijete v každodennej tej regionálnej politickej práci. Zvykne sa niekedy hovoriť o tých veľkých politikoch, že sú odrezaní od toho bežného sveta, ale vám to nehrozí, lebo ešte stále ste v tom regióne. Čo možno tak cítite, keď sa rozprávate s ľuďmi o politike, lebo však e, kampan sa robí nepretržite, mala by sa robiť nepretržite, rozprávať, vysvetľovať. Tak čo cítite ako taký najväčší problém celkovo politiky ako takej? prečo napríklad voliči nechcú voliť? No najväčší problém vidím v tom, že tie médiá vytvárajú obraz o istých témach, ktoré v realite nekorešpondujú s realitou a bohužiaľ e, niektorí, niektorí voliči sú náchylní z, z celkového e, spektra uveriť týmto nepravdám a pre nás, pre nás je dôležité vysvetľovať ľuďom tie témy a pre nás je dôležité aj byť v kontakte s tými veľkými politikmi a dávajú nám možnosť e, s nimi komunikovať a a vysvetľujeme, vysvetľujeme aj na základe roz, rozhovormi s nimi, tie naše, s tými skúsenosťami, ktoré máme, že tie témy nie sú také, aké sú vykreslované, alebo tie problémy, <clears throat> snažíme sa im to vysvetľovať, ale myslím si, že sa nám to aj darí. Ešte predtým, ako dám priestor aj Robertovi Učňovi, aby tiež niečo k tomu povedal, ak chce, tak ja som ešte zabudol povedať dôležitú informáciu, milí poslucháči, že relácia je prednahrávaná, takže nemôžete tak ako zvyčajne posielať svoje otázky eh, hosťom, pretože mali, mali iný program títo páni a potrebovali sme to takto prednahrať. Chcete, Robert Dučen, niečo ešte k tomuto dodať a obejdeme na ďalšiu tému? Ja by som vás iba veľmi mierne popravil s tým, že veľkí politici uh, nevedia už tak počúvať ľudí alebo teda nemajú taký priestor. Ja si myslím, že politici Smeru vždy boli tým známym, že išli do tých regiónov, išli medzi tých ľudí. Môžeme to vidieť priamo aj v praxi, kedy uh, práve táto vláda je najviac v, v regiónoch, aj ce, skrz výjazdové rokovania vlády, alebo cez rôzne stretnutia. Ak si pozriete programy alebo, alebo rôzne verejné prezenty našich e, ministrov, tak e, skoro nepretržite sú medzi ľuďmi a po, snažia sa počúvať aj tých ľudí a pretavovať to potom do, do, do tej nejakej tej legislatívnej praxe, to len na okraj. Druhú vec, ktorú by som ešte k tomuto chcel podotknúť je, že práve to je cestou e, skutočnej politiky, aby ľudia, alebo teda politici boli medzi ľuďmi a vypočuli si ich na každej úrovni, pretože e, e ako začínajúci politik nastupujúcej generácie politikov je práve toto moja vízia byť medzi ľuďmi čo najviac a potom to vedieť, e, pretaviť ich názory ministrom, prípadne iným členom vlády alebo poslancom, aby sa to skutočne zavádzalo do praxe to, čo ľudia naozaj potrebujú. No a toto by možno viacerí aj poslucháči, čo nás teraz počúvajú, by sa pýtali práve na to, že sú tu áno rôzne problémy, rôzne veci, ktoré sa dejú a aj oni pri rôznych možno aj aktivitách vlády, ktoré sú myslené ako v dobrom zmysle, tak protestujú, lebo možno sa obávajú nejakého neznámeho, možno nejakého ekologického poškodenia, možno nejakého hluku. Teraz narážam hlavne na baterkáren Šurany, teda na ten veľký projekt, o ktorom sa teraz veľa hovorí a aj na Slobodnom vysielači sme mali viacero relácií, ktoré upozorňovali, alebo teda konkrétni aktivisti upozorňovali na niektoré nedostatky, ktoré tam môžu hroziť, alebo pýtali sa nejaké otázky e, ktoré môžu s tým súvisieť a možno chýba práve tomu aj to, že málo sa vysvetľuje, ako vy sa pozeráte na práve baterkáren Šurany, pretože je to vo vašej, dá sa povedať, tesnej blízkosti. Gabriel Deme. Ja to p- e, predovšetkým vnímam ako občan. E, máme možnosť, aj v rámci toho, že aj, aj zriadovateľ tejto firmy, ale aj samozpráva už e, mala aktivity, kde sa snažila občanom vysvetliť e, na základe faktov e, tieto problematiky, ktoré ľudia trápia. Bohužiaľ sa stretávame aj s tým, že tí občania nie sú ochotní počúvať a nechať si vysvetliť veci. Takže v podstate my sa môžeme spoliehať len na to, že všetky procesy budú v súlade so zákonom, bude prebiehať EIA, bude všetko e, tak, ako má byť a tie veci, ktoré deklaruje aj investor, e, tak, tak naplní. Ja sa na súčasnú tému baterkárni e, v Šuranoch pozerám z dvoch uhlov. Jeden je z pohľadu nejakej, nejakých regionálnych možností zamestnania sa, keďže budú vytvorené nové pracovné pozície, ktoré budú určitým lákadlom aj pre ľudí, ktorí v súčasnosti síce nie sú nezamestnaní, majú svoje práce, robia možno v obdobných fabrikách, ale budú považovať mesto Šúrany za miestom blízke ich bydlisku a práve preto im bude toto atraktívne. E, rovnako sa pozerám na to aj z pohľadu duálneho vzdelávania, kedy môže nadobudnúť aj nejakú spoluprácu táto baterkáren e, so školou a priamo e, žiakov si zaškoliť, prípadne ich vychovať, to poviem jednoducho, a zamestnať. No a ten e, druhý úhol pohľadu je ako občana, e, že ja môžem iba predpokladať, že štát všetko tak predpripravil, lebo to pravdepodobne sú dlhé procesy, ktoré museli prebehnúť, rôzne výskumy, či pôdy, či miesta ako takého, či dopravného úzla a možných ďalších kombinácií bežného života, ktoré museli predvídať a riešiť v tomto projekte, že si nemyslím, že niekto e, by sa pod niečo podpísal, keby to nie je v súlade so všetkým aj s nejakými normami na životné prostredie a podobne. Že vy sa na to hlavne pozeráte aj z tej svojej pozície, ktorú teraz máte, teda riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Poďme ale možno k ďalším témam, ktoré teraz rozdeľujú spoločnosť a vieme, že vláda, ktorá teraz aktuálne vládne, vláda Roberta Fica, predtým ako ešte sa ujala svojho mandátu, tak sľubovala, že nebudú žiadne hádky, respektíve, že to bude oveľa pokojnejšie obdobie a vieme, že teda nie je to vina smeru ako takého, že prišlo to z inej strany, ale ako sa vy tak celkovo pozeráte na tie koaličné nezhody, na, na ten chaotický aj trošku možno prístup alebo postup a čo by bolo možno východiskom z tohto? Ja by som eh, k tejto téme povedal takú základnú vec, že každej rodine môžu nastať rôzne problémy, takisto aj tej koaličnej, a, ale myslím si, že Robert Fico je práve tým garantom, eh, ktorý naozaj aj v minulosti dokázal vyvodiť osobnú zodpovednosť len za to, aby udržal vládu. A práve on je najsilnejším eh, politikom súčasnej doby, keďže už toto je jeho štvrtá vláda a ja ne, netrúfam si predvídať budúcnosť, aká bude, hlavne táto koaličná, lebo politike sa naozaj všetko môže zmeniť z hodiny na hodinu, ale myslím si, že práve Robert Fico je tým garantom, aby táto vláda dokončila svoj mandát plnohodnotne až do jeho konca. Ja len môžem súhlasiť s kolegom a ja len chcem e, poukázať na naozaj stabilný poslanecký klub našej strany Smer Slovenská sociálna demokracia. A hm, viem, že Robert Fico sa teda vyjadril, že on žiadne vydieranie nebude k tomu akože prístupný, alebo respektíve, že východiskom teda asi nebude to, že sa budú teraz ponúkať nejaké, tak sa to nazýva, že trafiky, alebo nejaké ministerstva, čo by sa možno mohlo spraviť predsa len k tomu, aby, aby sa to vyriešilo. Či už možno otvoriť koaličnú zmluvu, alebo nejaké spoločné memorandum, aby aspoň mali prístup ku koaličným radám, alebo čo by sa mohlo spraviť, aby sa to vyriešilo. Tak ja si myslím, že koaličná zmluva je stále platná a mm, strana Smer sa dlhodobo nevyjadruje e, k iným e, politickým stranám, takže ja si myslím, že by sa mal, mal, mali by si spraviť poviem to tak, v úvodzovkách poriadno v každej politickej strane a potom môžeme fungovať ďalej. Ale tiež musím e, podotknúť, že táto téma nie je až taká dôležitá a palčivá a tieto konflikty nie sú až také dôležité, ako sa vykresľujú mediálne. Treba si pozrieť tú garnitúru, ktorá bola pred nami, kde si ministri navzájom e, priali nechutné veci, kde Matovič išiel odozdať svoj mandát a nakoniec ho neodozdal. Proste tomu sa môže hovoriť, že to je šaškáreň toto je politika a politika prináša aj rôzne situácie, ktoré treba komunikovať a treba ich riešiť a ja si myslím, že premiér Fico to s Gráciou vyrieši. Mhm, môžem iba úplne súhlasiť, že táto vláda je naozaj mm, profesionálna a veľmi správne podotkol môj kolega Gabriel Deme, že tá predchádzajúca vláda, Zoberme si jeden obyčajný príklad, že predchádzajúca vláda robila tlačovku k niečomu, vyšiel jeden z koaličných partnerov a už, už e, mal nie veľmi pekné vyjadrenia na toho ďalšieho koaličného partnera. Toto sa tu nedieje, koalícia je jednotná a to, čo vytvárajú v súčasnosti médiá, nafukujú to, mm, myslím si, že skutky hovoria za všetko, vláda je na teraz stabilná a myslím si, tak ako som už predtým uviedol, že práve Robert Fico je tou garanciou, aby to aj stabilné ostalo až do konca. Často to zvykne bývať a zvyknú to využívať potom aj tie opozičné sily, že tie médiá prinášajú rôzne, rôzne témy, niekedy sú to tzv. zástupné témy a stačí naozaj zdanlivo, zdanlivo nenápadná téma alebo nie je dôležitá a urobí sa z toho celospoločenský problém. Teraz najnovšie je takou veľmi zástupnou témou a veľmi okázalo a veľmi sa o nej diskutuje tá nová verzia, respektíve nové hudobné spracovanie slovenskej hymny, pretože tam sa nebudú žiadne slova meniť ani nič také. Ako sa na toto pozeráte? Začneme muzikantom, klavíristom, Gabrielom Demem. Keďže áno, mám e, vzdelanie v oblasti hudby, ja skladateľa Oskara Róžu si veľmi vážim, ja ho považujem za vynikajúceho hudobníka a môžem povedať, len teším sa na tú verziu, ja som ju osobne ešte nepočul a určite bude kvalitná, ale zase musím e, poukázať na médiá, ktoré z toho robia senzácie. Treba si vypočuť tú tému, e, netreba ju politicky komentovať a potom bude na, na, tých, na tých obyvateľoch, že ktorú budú používať, ktorú budú Eh, počúvať. Máme rôzne verzie, samozrejme toto nemusí byť tá finálna verzia, máme aj starú verziu, takže potom už napríklad v rámci nejakého usporiadania podujatí si ten eh, usporiadateľ rozhodne, ktorú možno verziu hymny pustí. Tiež si myslím, že každá doba prináša aj niečo nové. To neznamená, že to staré automaticky zaniká ten poslucháč bude mať na výber vypočuť si aj starú verziu hymny a taktiež aj e, tú novú. Čo sa týka aj nejakých vynaložených financií, lebo dosť bolo e, kritiky okolo toho, že koľko sa bude alebo nebude platiť za, za danú hymnu. E, mám na to taký názor, že kto vie oceniť najlepšie umenie? V dnešnej dobe sa naozaj platí za všetko možné v rôznych sumách a mm, je to naozaj Mm, vynaložil štát už aj iné finančné náklady na, na umenie, preto mm, sa môžem naozaj iba spoláhnuť na to, že, že aj táto suma je nejakým štýlom adekvátna e, odvedenej práci. Viacerí ľudia sa ale to práve hnevajú, že je tu čas konsolidácie, od 1. januára budú tu vyššie DPH, aj keď budú niekde aj nižšie, ale celkovo sa to berie, že proste občan bude musieť zaplatiť to, čo minulé vlády napožičiavali, niekedy aj zbytočne. Ako sa na to z tohto hľadiska teda pozeráte? Lebo ten občan asi má právo byť nahnevaný a možno sa mu to zdá e, neadekvátne, že práve teraz sa takéto prostriedky vynakladajú. Ja môžem len zase poukázať na predchádzajúcu vládu, že tie škrty, ktoré tam spravila tá vláda, budú občania dlho, ešte dlhé roky splácať. Ehm, my ako vláda a strana Smer Slovenská sociálna demokracia sa správame zodpovedne a prečo, preto muselo kovú konsolidáciu prísť, aby sme nenastúpili na grécku cestu. E, nechcem odstúpiť ani od témy v rámci e, tých zárobkov za kvôli hymne. Samozrejme, všetky rezorty majú vlastný rozpočet a musia, musia s tým vynakladať e, správne. E, treba, treba počkať na ten výsledok. Ja si myslím, že to bude veľmi zaujímavý projekt a a ja len toľko môžem povedať, že každý je za svoj rezort samozrejme zodpovedný a za naše rezorty môžem garantovať, že sú tam odborníci, ktorí zodpovedne narábajú s verejnými financiami. Poďme k vašim oblastiam, ktorým sa venujete. Gabriel Deme je riaditeľ základnej umeleckej školy. Čo v tejto oblasti podľa vás teraz štát by mal vyriešiť, aby možno to pomohlo aj tomu jednak vzdelávaniu, aby ste vy mali pokryté nejaké veci, čo je priorita, kde by sa malo aj ministerstvo školstva eh, orientovať? Eh, ja len toľko môžem povedať k tomu, že súvisí to aj s pozíciou kolegu Roberta Učňa, že je nedostatok pedagógov <clears throat> aj v odboroch v rámci hudobného vzdelávania, čiže tam musí začať tá kooperácia úplne aj s primárnou vzdelávacou inštitúciou, čiže základné školy a tak ďalej, aby sme motivovali tie deti, aby študovali či hudbu alebo aj, aj pedagogiku. Čiže v tomto vidím ten najväčší problém. Uh, samotný učiteľ. Takže uvidíme, čo do budúcna, či, to, či, či sa zmenia nejaké pomery v rámci aj finančných ohodnotení, dúfame, že áno, ale keďže, keďže žijeme nelahkú dobu, bude to určite troška pomalšie. Ja vidím v tomto problém. Z pohľadu rezortu práce, čo by bolo potrebné, na čo sa zamerať, aby veci lepšie fungovali? Určite na adresnejšie vzdelávanie, pretože môžeme to vidieť. E, to vzdelávanie priamo súvisí potom aj s tou prácou a ovplyvňuje mm, ďalší vývoj nezamestnanosti, lebo keď si zoberieme, že e, keď nejaký mladý človek sa dá na cestu vzdelávania, vybere si zlú cestu a potom e, za svojho života prejde na, na úplne iné odvetvie života pracovného, tak by bolo asi vhodnejšie, keby sa sústredíme na to vzdelávanie alebo poradenstvo kariérneho mm, typu, aby si ten mladý človek aj v spolupráci hlavne s rodičom, ktorého tiež musíme trošku viac informovať o, o možnostiach kariérneho poradenstva, aby, aby si vybrali mm, tú profesiu čo najoptimálnejšie pre seba, aby sa v tom našli v to, čo robia a nemusia potom ďalším e, zasahovať do odboru iných e, Mm, iných eh, zamestnancov alebo iných profesí. Poďme ešte na chvíľu k tomu školstvu. Tam je dosť diskutovanou témou a je jasné, že niektoré strany to využívajú aj ako politický marketing, ale dajme tomu, že naozaj hrozí, že nejaké tie neza, ne, neziskovky, nejaké tie organizácie, ktoré majú radi tie témy, tak môžu chodiť na tie školy a prednášať napríklad o výhodách Ehm, prečo je dobre byť ehm, v tej komunite LGBTI a tak ďalej. Ja neviem, aké sú rôzne tie prednášky, ale vieme, že mm, niektorí politici sa snažia tomuto zabrániť, aby toto vôbec nebolo možné. Ako sa vy na to pozeráte? Lebo viem, že už aj bola nejaká snaha zo strany SNS, že tam aj predložili nejaký konkrétny zákon, kde mal dochádzať aj ku pokutovaniu tých neziskoviek, ak by niečo takéto robili. Ako sa na túto oblasť pozeráte? Ja môžem povedať len za seba, ako pedagóga a riaditeľa základnej umeleckej školy, že v našej škole sa nič podobné nedeje, nemáme žiadne školenia a vôbec sa nesnažím e, vo svojom vyučovacom procese nejak zasahovať do integrity žiaka. E, snažím sa ho presvedčiť o tom, aby, aby, aby povedal svoj názor, aj keď cez hudbu, ale aby sa vyjadril, svoj, e, vyjadril svoj názor a hovorím, že ja, ja to nepociťujem, i keď musím povedať, že áno, sú nejaké náznaky, e, sú žiaci, ktorí sú ovplyvnení rôznymi propagandami to poviem, ale bohužiaľ sa s tým stretávajú nielen na pôde školy, ale sa s tým stretávajú aj na sociálnych médiách, kde kde to je voľne prístupné, čiže tam môžeme aj potom len apelovať na rodičov a v rámci výchovy treba aj na to dávať pozor, lebo rodičia možno niekedy dávajú veľmi veľa priestoru tým deťom, aby sa realizovali, ale niekedy nie je zle sa aj pozrieť spätne, že čo ten, čo ten žiak robí vo vlastnom voľnom čase a možno to nejako regulovať to názvem a, a dohovárať tým žiakom. Ja za seba môžem povedať, že sa snažím hájiť tradičné hodnoty a, a podľa toho aj žiť, fungovať. No ale práve tí rodičia môžu argumentovať tým, že oni teda nesúhlasia s tým, aby niekto takýto prichádzal na tú školu a aby ovplyvňoval ich Ehm, a nemyslím len v tejto téme, ale to môžu byť rôzne iné témy, ale on nemá tú reálnu možnosť, pretože je tam nejaká ehm, rada školy, ktorá priamo má kompetenciu povedať, kto môže a kto nemôže ehm, čo odkázať im, takýmto rodičom, ktorí by chceli priamo mať možnosť nejakým spôsobom zabrániť tomu, aby oni proste dali nejaký informovaný súhlas alebo teda nesúhlas a aby mali väčšiu kontrolu nad tým. Pokiaľ všetko je v medziach nejakej normálnosti a tamotná téma LGBTI je, je kontrolovaná, tak e, ja si myslím, že všetko, všetko sa dá riešiť aj nejakým normálnym tónom aj, aj na školách. Tá informovanosť by mala byť aj tam medzi aj žiakmi, aj rodičmi. Nie je, nie je podľa mňa priateľné, keby ideme cestou toho, ako to vidíme v zahraničí, že rôzni drakvíni a, a neviem aké ďalšie nazvem to tak možno divne, že postavy, vyučujú alebo sa venujú mládeži. Nie je to proste zdravé, aby takéto anomálie e, sa dostávali na školy. Samotná homosexualita je, je, je proste mm, v určitom zmysle slova aj prirodzená, lebo ten človek si to teda nevyberá, že, že ako to pociťuje, už sa tak rodí, ale ak sa správa normálne, tak e, potom to rozlišujeme iba na úrovni dobrý človek alebo zlý človek. Ale deti e, musia ostať chránené čo najviac aj pred takouto agendou, lebo téma detí, výchova detí, vzdelávanie je niečo posvetné a do toho by sa rôzne takéto, mm, takéto veci už e, nemali miešať. Poďme na, e, krátko na tému Európskej únie, pretože tam prichádzajú rôzne agendy, s ktorými mnohí ľudia e, nesúhlasia, respektíve majú pocit, že Európska únia by sa mala zaoberať podstatnými vecami a nie zakrivením banána alebo uhorky a aby to boli naozaj, e, keď už, tak potom veci prospešné a nie naopak škodiace, ako je to teraz pri Green Deale napríklad. Gabriel Deme je vlastne bol kandidátom do Európskeho parlamentu na číslo 6. Nedostal sa tam, ale je prvým náhradníkom. Takže ako sa vy pozeráte dnes celkovo na Európsku úniu, na tie spôsoby, ako, ako postupovať napríklad v tom parlamente. Vieme, že napríklad iba jednu minútu môžu rozprávať, čo je veľmi málo, aj toho musia vyžerbovať. A ako sa pozeráte celkovo na Green Deal, čo by sa malo s ním spraviť? Samotná konkurencia schopnosti Európskej únie Eh, je na takom bode, kde sa musíme zamýšľať, čo ďalej. Ale bo, eh, bohužiaľ, my si to už priznávame ako samotná Európska únia, že nie sme konkurencie e, eh, vyspelým štátom. Takže mali by sme, zač- mali by sme sa vrátiť k tým, k tým, tým po- začiatkom. Ja by som sa pri téme Európskej únii zastavil a poňal to z možno iného pohľadu a tým dal aj do verejného priestoru takú výzvu aj ľuďom, že v prvom rade od nich závisí, kto ich bude zastupovať v tom Európskom parlamente a potom aj také návrhy budú, budú prichádzať na ten stôl v tom parlamente, lebo naozaj je to asi veľmi šialené e, rozhodovať alebo venovať vôbec čas ako bude zakrivený ten banán. Veľmi to zjednodušujeme túto debatu, ale áno, častokrát sa dostávajú na stôl aj rôzne e, zbytočné témy. A to, to je zrkadlom tej vyspelosti samotného toho poslanca, toho jedinca, ktorý dáva na stôl, prípadne skupiny poslancov e, alebo frakcie, ktorí dávajú tie návrhy. A tu sa treba pozastaviť, že naozaj tu by mal prevládať ten zdravý rozum, keď si volíme toho nášho zástupcu do akéhokoľvek parlamentu, ešte aj do obecného zastupiteľstva. Lebo ten kandidát po, um, mm, už, už nejaký ten čas sa prezentuje rôznymi témami, víziou, videním sveta, ktorého volič môže v dostatočnom časovom predstihu navnímať. A toto je tá cesta, aby sme si volili v prvom rade príčetných poslancov. No ale e, žiaľ, niekedy sa to aj tým voličom nie celkom vždy podarí, pretože sú aj oni pod vplyvom rôznej tej propagandy alebo zjednodušovania a keď sa e, na niekoho povie zjednodušenie, že to je mafia a oni tu všetko rozkradli a neviem koľko miliard ročne, tak im to ako keby stačilo a urobia presný opak. Volia práve takých, ktorí rozprávajú kvetnato a proti danej skupine hovoria to najhoršie. My sme to mohli toto všetko vidieť v priamom prenose, keď Igor Matovič, dá sa povedať, že ošialil Slovensko, Uh, urobil rôzne marketingové ťahy, ktoré evidentne ľuďom stačili. Ja rozumiem, že tá dlhovekosť rôznych politických strán, ako je aj smer, že je dlho etablovaná na, na, tom politickom, na tej politickej mape, prináša svoju dáň a že teda sme okúkaní a tak ďalej a potom e, rôzne experimenty vychádzajú, ale ľudia by sa naozaj mali zaoberať e, tým, aby nenaleteli takéto propagande a dlhodobejšie sledovali e, politiku. Ja netvrdím teraz, alebo ani nenahováram ľudí, aby volili priamo smer. Samozrejme, pracujeme pre ľudí tak, aby sme vysvetlovali a dávali dôvody, prečo voliť smer, ale Eh, bolo by to naozaj asi zbožné prianie, aby každý volič si aj overil tie fakty, ktoré aj v predvolebnej kampani rôzne strany a kandidáti hlásajú, pretože v dnešnej dobe dezinformácií je to naozaj veľmi dôležité, aby sa aj tie informácie dohľadávali a tam si vedia aj ľudia vytvoriť pravdivý obraz aj o tých ľuďoch, aj o tých stranách a či, či zavádzajú alebo, alebo akým štýlom fungujú. No a o to viacej vlastne sa dejú tieto veci, teda o čo viacej sa dejú tieto veci, o čo viacej sa rozprávajú a, a priam vyzývajú ľudia, aby niekoho, dajme tomu, že nenávideli až, tak potom priamo úmerne môže rásť aj tá agresivita v spoločnosti, to napätie a nedaj, nedaj Bože, aby sa znovu neopakovali podobné veci ako napríklad v Handlovej 15. mája. Gabriel Deme? Ako som už povedal, eh, bol som v predvolebnej kampani, kde som si e, prijal, aby som, aby som zažil super kampaň do Európskeho parlamentu. Bohužiaľ táto tragická udalosť, e, ktorá sa stala v Handlovej, to celé prekazila. Áno, ale zasa musíme dostať k tomu, že akú, aký obraz vytvárajú médiá o tých daných politikoch. Keď budeme nonstop počúvať o nejakých politikoch, že tento je zlodej, tento je mafián, tak áno, nájde si to bohužiaľ svoju klientelu, tak to poviem. Ale vidíme, nie, opozícia ani potom to sa neukludnila a vyzývala zas na protestoch, aj teraz na proteste 17. novembra, ktoré bolo, videli sme tam rôzne nápisy, videli sme tam vrcholných predstaviteľov opozičných strán, ktorí zas nabádali na, na, na neposlušnosť na, na mož- a, a vytvárajú agresivitu spoločnosti a mali by sme sa ukludniť a, a, a my sa snažíme, aby sme riadili štát zodpovedne a prinášame výsledky. Je to podľa mňa aj vidieť. Ja si tiež myslím, eh, že agresivita vôbec nepatrí do verejného alebo do žiadného priestoru, do, eh, do života ľudí. A súboje medzi politikmi by mali odohrávať iba v diskusných reláciách a ako som už spomínal, formou vysvetľovania. To je asi najlepšia cesta, ako sa dostať k ľuďom, aby pochopili to dané smerovanie toho politika. Dobre, že hovoríte aj o tých diskusných reláciách, pretože to som práve teraz aj chcel premostiť aj na tých mladých sociálnych demokratov a konkrétne teraz na e, Juraja Gedru, ktorý je vedúci úradu vlády. On prišiel s myšlienkou spolu so svojimi e, spolupracovníkmi, e, aby sa organizovali také diskusie, kde bude teda jedna strana, aj druhá strana. Dokonca tam boli veľkí rivali, ktorí boli proti sebe. A chce ukázať, že dá sa proste, aj keď má niekto vyhranené názory, tak dá sa slušne komunikovať, slušne diskutovať na základe faktov. Takže toto je asi tiež ďalší, ďalší z nástrojov, ako dosiahnuť postupne jednak zmierenie spoločnosti. Neviem, či je to vôbec možné niekedy úplne dosiahnuť, ale aspoň sa k tomu dá smerovať. V tomto vidím vyspelo z politickej strany Smer Slovenská sociálna demokracia a ich predstaviteľov a aj predstaviteľov mladých sociálnych demokratov, že sú schopní zorganizovať takéto podujatie. Určite nebude, nebolo prvé a posledné. A, a je, je vidieť, že my dávame šancu aj tomu druhému názoru a na tých pódiach nech sa vysvetlí, ale tam nech to aj končí. Robert Dučeň? Ja by som tiež upriamil pozornosť, ale na to, že ak niekto má iný názor, než ten, ktorý ten daný človek sám uznáva, tak ten, ten druhý názor nemusí byť striktne braný, že je zlý, nereálny a potom vytvárať si na základe toho nejaké agresívne konania, správania na verejnosti a pokrikovania, hanenie politikov, ale je proste iný. Nikoho nenútime, aby teda e, úplne súhlasil so všetkým, čo hovoríme, čo hlásame, ako konáme naozaj sa snažíme konať v prospech ľudí a, a je to prirodzené, že tie názory sú iné, ale nemôžu sa za žiadnych okolností vyhrotiť do žiadnej formy agresívy, a, a, agresie a nie je to ešte do, do atentátu. To je v súčasnosti e, nemysliteľné, pokiaľ, dokým sa nestal tento atentát na e, Roberta Fica, tak e, to nemalo obdobu v podstate novodobých e, dejinách. Až následne e, prebiehala súčasnosť e, súbežne aj kampaň do, v Amerike za prezidenta Spojených štátov amerických, kde sa udialo to isté. Tiež atentát na Donalda Trumpa a toto nemá mať čo priestor vo svete ako takom vôbec. Keď už spomíname Donalda Trumpa, tak e, ako jeho zvolenie podľa vás ovplyvní Slovensko, respektíve celý svet? Gabriel Deme. No my môžeme zatiaľ len očakávať kroky, ktoré bude e, robiť prezident. Ja si myslím, e, že určite budú pozitívnejšie ako kroky, ktoré robil ešte aktuálny prezident. Mm, ja môžem len dúfať, že prezident Trump prispieje k mieru minimálne na Ukrajine a, a tie vzťahy medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi budú dobré. Premiér Robert Fico to tak zvykne hovorievať, že Smer robí politiku na všetky štyri svetové strany a práve preto som presvedčený, že náš pán premiér nájde spoločnú reč aj s Donaldom Trumpom, tak aby vždy tie korektné vzťahy boli zachované. Blízko nás je e, tiež e, krajina, e, ktorá má premiéra, ktorý sa snaží o takúto politiku. Je to Maďarsko a konkrétne Viktor Orbán. Práve aj asi je dôležité, aby sa nejakým spôsobom ešte výraznejšie prehlbila tá spolupráca. Vieme, že teraz vzniklo, vznikla, vznikla nejaká platforma, kde teda diskutujú Slovensko, Maďarsko a Srbsko. Ako vidíte túto spoluprácu a v čom by ešte mohla byť ešte viacej prínosná? Ja, ja si myslím, že do budúcna by sa to mohlo rozšíriť v rámci V4, že by bolo priz, prizývané aj Srbsko. Určite by to bola vynikajúca spolupráca a, a predsa len, e, keď je nás viacej ako štátov, tak vieme presadiť e, zaujímavé veci. Samozrejme v rámci Českej republiky čakáme aj na e, voľby, uvidíme ako sa vykryštalizujú, ale spolupráca medzi premiérom Orbánom a premiérom Ficom je vynikajúca a nikdy takéto dobré vzťahy medzi dvoma krajinami ešte neboli. Tiež by som podotkol, že konečne žijeme v dobe alebo v súčasnosti nie je umelo, živený, um, umelo živenou témou e, maďarsko-slovenský konflikt. Myslím si, že oba národy si veľmi dobre spolu nažívame a tie vzťahy sú naozaj korektné a naozaj kvitujem aj nejakú užšiu spoluprácu, keďže e, je potrebné, aby vládni predstavitelia spolu aktívne komunikovali. Veď e, koľko Slovákov žije v Maďarsku, koľko, koľko Maďarov žije na Slovensku, každý má, má aj nejaké to pôsobenie, sú tu menšiny, zastávajú sa tu uh, ich, ich, ich názory a sú aj vypočuté. A myslím si, že toto túto celkovú situáciu ukludnil práve Robert Fico a Viktor Orbán na Slovensku, aby maďarsko-slovenské vzťahy boli vyrovnané. Takže ja to naozaj tiež iba podporujem, aby to tak aj ostalo. Čo podľa vás e, najviac potrebujú, keďže ste ľudia z regiónov, práve tie regióny? Dosť sa hovorí teraz o nedofinancovaní tých samozpráv a že oni jednoducho musia doplácať na určité rozhodnutia aj z minulosti. Čo vidíte vy ako najväčší problém, ktorý je pre regióny potrebné riešiť? ja ako občan eh, vnímam problémy každodenného života a ako bolo aj predtým povedané, už neriešime možno tie jazykové problémy, ktoré boli. Čiže aj občan maďarskej národnosti má také isté problémy ako občan slovenskej národnosti. Eh, v rámci, tých, v rámci financovania samozpráv my sa musíme zas pozrieť na ako sa správali k samozprávam e, eh, predchádzajúce vlády, keď ich zneužívali na rôzne očkovania, na rôzne testovania a len im delegovali prácu. Ja si myslím, že aj tá komunikácia v rámci e, vlády a samozpráv je korektná. Došlo aj teraz nejakému dofinancovaniu, takže my sa snažíme, je to stále o tej komunikácii, ale musia chcieť obidve strany. Chcete niečo k tomu dodať? No. Poďme ešte na tú tému, ktorú ste teraz otvorili a to je práve to obdobie, keď tu bol, bol COVID a v súvislosti s tým aj od vlády sa očakávalo, aby prišla s nejakými výsledkami. Vznikol úrad spolnomocnenca vlády pre riešenie e, manažovania, pand- manažovania pandémie. Peter Kotlár sa toho ujal, prišiel už aj s nejakými správami. Samozrejme, médiá sa toho potom chytili ostrakizovali ho a tak ďalej, hádzali mu polena pod nohy. Čo si myslíte, že v tejto oblasti by bolo potrebné ešte urobiť, okrem toho teda, čo už bolo urobené a čo médiá považovali, že bolo nedostatočné? Myslím si, že bolo veľmi správne aj prinavrátiť tie pokuty, ktoré boli... Myslíte tú amnestiu? Áno, áno, áno. Covidovú amnestiu. Covidovú amnestiu, keďže ľudia na to neprávom doplácali a že prichádza k nejakej tej kompenzácii občanov. Samotná situácia, ktorá nastala vo svete, a to nie len Slovenska sa týka, ohľadne covidu, e, bola taká, že nebolo na to nejaké univerzálne riešenie, ale nemyslím si, že, že práve štýl, ako sa riešilo u nás, bol najšťastnejší, pretože nahnať ľudí na povinno-nepovinné očkovania neviem, či je zrovna správna cesta. Eh, asi niektorí už veľmi pozabudli na to, ako dlhé rady čakali na zime, kým sa vôbec eh, dostanú na to očkovanie. Ak sa si trošku ešte zaspomíname, rozhádavalo to celé rodiny a priateľstva, kto skôr pôjde na to očkovanie, kto vôbec pôjde. Spomeňme si aj na zavreté okresy, ako sme nemohli prejsť cez okres, ako sme nemohli naštíviť naše rodiny a to bolo v čase, keď boli aj sviatky, tuším veľkonočné a tak podobne. Čiže toto všetko prispelo k takej tej aj polarizácii spoločnosti, e, žiadne, žiadne odpovede neprichádzali, e, dialo sa to, ako som spomenul, dobrovoľne na silu. E, myslím si, že nastal čas aj skrz toho splnomocnenca, aby všetko toto sa dôkladne prešetrilo a keď a keď sú nejaké pochybnosti v konaní a v rozhodovaní regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo samotnej vlády, ktorými prichádzali rôzne nariadenia, tak je to na mieste, aby sa to vyšetrilo a boli vyvodené dôsledky. A čo hovoríte na ten argument e, zo strany napríklad Štefana Harabina, ktorý to hovoril aj na vlnách Slobodného vysielača, že vláda vlastne takýmto spôsobom legitimizovala celé to obdobie Igora Matoviča a legitimizovala všetky tie nariadenia, ktoré proste dal, lebo keď sa dáva amnestia, tak tým pádom sa ako keby uzná, že áno, bolo to, bolo to oprávnené. Alebo je to len problém v tom, že sa to nazýva amnestia a mohlo by sa to radšej nazývať nejako inak? tak e, ak teda nadobudli pochybnosti o tom, že boli tie e, rôzne pokuty vybrané od ľudí neprávom, tak akokoľvek to budeme volať, či to budeme volať amnestia, alebo vrátenie správneho poplatku, alebo hociaký iný názov si vymyslíme, stále sa bavíme o tom istom kolo dokola, že, že, že to bolo evidentne neprávom a vyberané alebo vynúcované od ľudí a niekde asi v tom čase nastala chyba. A teraz je tu táto vláda a, a rozhodla sa, že, že prešetrí všetky tie veci a z toho vyplynulo to, že je potreba vôbec zriadiť takéhoto splnomocnenca vlády, a, aby sa to všetko prešetrilo. Čo by ste možno urobili inak v tejto oblasti, pretože mm, čakalo sa tam napríklad od Petra Kotlára, aby aj ehm, sa pozrel na tie rôzne financovania tých momiek a ako to celé bolo prideľované, či to nebolo predražené, čo by ste možno tam urobili alebo poradili Petrovi Kotlárovi, aby urobil ešte lepšie. Ja si myslím, že určite má okolo seba ehm, dostatočne kvalifikovaný tým odborníkov, ktorí dokážu pripraviť plán práce na to, aby vyhodnotili všetky tie reálne, reálne veci, ktoré nastali. Dávať tejto chvíli niekomu radu v oblasti, do ktorej sa sám človek nevyzná alebo si netrúfne nejak načrieť, by bolo podľa mňa asi nie moc správne, takže do, to, do nejakého poradenstva pre splnomocnenca by som nešiel, ale myslím si, že keď dostal, eh, vlád, dostal eh, podporu od eh, premiéra, tak Mm, je dostatočne kvalifikovaný na to, aby so svojím odborným tímom e, všetko nastavili tak, aby, aby sa prišlo na všetky tie nezrovnalosti alebo pochybenia bývalej vlády. Poďme na nejaké vaše najbližšie aktivity, možno nejaké najbližšie sny, ktoré máte, ktoré by ste chceli v politike zrealizovať, tak začneme aktivitami, čo najbližšie chystáte, možno z hľadiska e, strany, e, či už alebo strany, alebo mladých demokratov vrátane strany. Takže my môžeme len toľko povedať, že aj zajtra budeme mať úžasnú, dúfam, že úžasnú akciu v rámci mladých sociálnych demokratov, kde sa stretneme z celého Slovenska. Čiže my aktívne E, sa stretávame a spolupracujeme. Čo určite môžeme povedať, my už, ma, už pracujeme na prípravách na kom, do komunálnych volieb, kde, kde musíme aktivizovať aj, aj členov, musíme ich troška možno podporiť, aby sa nehambili ísť e, do toho verejného života, lebo nie je to jednoduché, nie je jednoduché výjsť aj s tým politickým názorom, aj na úrovni vlastného mesta, lebo určite sa môže stretnúť aj s nejakým hejtom, ako sa to hovorí. Čiže my v podstate začíname pracovať na komunálnych voľbách, čo chvíľa tu budú a, a, a potom určite budeme pomáhať e, strane sa aktivizovať a, a šíriť a hájiť dobré meno. Zajtra je to čo za akcia? máme posedenie, e, zvykneme sa často stretávať s mladými sociálnymi demokratmi, takže zajtra sa v Bratislave stretávame na, na, na, na pôde mladých sociálnych demokratov. Ja by som iba podotkol, že v nejakých e, plánovaných akciách, ktoré zvykneme organizovať, nemusíme striktne brať, že teda čo urobíme zajtra, o mesiac alebo tak. E, sme tu permanentne počas celého roka Eh, takisto v našom pôsobisku, priamo kde bývame s Gabrielom Domem v Nových zámkoch, organizujeme či už Deň matiek, MDŽ, Vatru SMP, Vatru zvrchovanosti, rôzne eh, rodinné dni, eh, deň, deň otcov napríklad a rôzne iné besedy alebo teda stretnutia s občanmi, kde, kde sa snažíme byť čo najbližšie a zodpovedať všetky otázky, ktoré ich zaujímajú a najmä z našich pracovných a politických e, zameraní, kde teda nejaké odpovede im vôbec vieme k tomu poskytnúť kvalifikované. Čiže chcem upriamiť pozornosť na to, že nestačí robiť e, už len stretnutia s e, verejnosťou len tesne pred voľbami. My to robíme tradične už niekoľko rokov a veľakrát sme sa vystavili ako strana rôznej kritike, že teda e, sa zneužívajú štátne sviatky na to. Ja si nemyslím, že strana Smer kedykoľvek zneužila nejaký štátny sviatok, ale práve strana Smer je tu od toho, alebo je tu tá strana, ktorá celé roky poukazuje, aby neupadli tie e, štátne sviatky do e, zabudnutia. A tou formou, či už na, na celoslovenskej úrovni, keď to robí predseda strany, takisto aj v regiónoch, to robíme my a snažíme sa aj touto formou byť k ľuďom bližšie. Aké sú vaše politické sny, Gabriel Deme? Čo by ste chceli v blízkom čase alebo v väčšom čase dosiahnuť? Keďže som náhradník do Európskeho parlamentu, stále žije šanca, že by som sa do toho Bruselu dostal, ale keď to tak e, nebude, tak e, určite sa budeme snažiť dostať do mestských zastupiteľstiev a určite je aj snom sa dostať raz do Národnej rady. Robert Dučen? Ja mám tú cestu podobnú. Tiež je jedným z mojich cieľov sa dostať e, do tej e, Národnej rady a reprezentovať tak e, názory ľudí v oblastiach, ktorých naozaj viem pomôcť a poskytnúť nejaké, nejakú spoluprácu s tými ľuďmi a pretaviť to do, do aj legislatívnych procesov. Toto je cesta, ktorú by som chcel absolvovať. Takže bude to vo, budete možno kandidovať vo voľbách, ktoré budú v riadnom termíne, alebo to budú <laughs> možno predčasné parlamentné voľby. Čo si myslíte? Budú predčasné parlamentné voľby? Určite, ak, ak bude, bude možnosť reprezentovať stranu Smer na jej kandidátke, tak eh, mi bude cťou. A nemyslím si, že budú predčasné voľby, pretože vnímam Roberta Fica ako garanta toho, že vládu vždy udržal doteraz, je to jeho štvrtá vláda a nemyslím si, že, že nastanú také okolnosti. Keď v politike sa vždy hovorí, že z hodiny na hodinu sa, hodiny na hodinu sa môžu meniť veci a dianie, ale myslím si, že tá skúsenosť, ktorú ponúka strana a smer je práve tým garantom, aby, aby vydržala do riadneho termínu. Myslí si to aj Gabriel Deme? Som toho istého názoru, že pán premiér Fico je garantom stability a stability našej vlády, i keď niekedy sa to navonok nemusí tak javiť, ale my vieme, že pán premiér, hoci ktorý krok spraví, je to premyslený krok a určite tá vláda bude fungovať a bude pokračovať ďalej. Páni, čo by ste možno na záver chceli odkázať mladým ľuďom, ktorí by aj chceli v tej politike nejako pomôcť, ale buď majú pocit, že sa nedá nejako presadiť v tej politike, dostať sa niekde vyššie a na druhej strane majú pocit, že celá politika ako taká je jedno hnusné divadlo, kde sa dejú zlé veci, dejú sa tam podrazy, dejú sa tam nesplnené sľuby, čo je možno pre nich odkaz, že má význam angažovať sa v politike. Ja by som aj touto cestou chcel každého mladého človeka posmeliť k tomu, aby v prvom rade začal sledovať veci verejné, aj politiku samotnú. E, v dnešnej dobe je naozaj ten priestor neobmedzený na seba prezentáciu, ak by chcel niekto e, v rámci aj mládežníckej politiky pôsobiť môže sa rôznymi formami nakontaktovať eh, v rámci mladých sociálnych demokratov na ich krajských eh, lídrov a pridať sa eh, na tej ceste do tej veľkej politiky. Ale stále sa budeme baviť iba o tom, že ako byť čo najviac poblíž ľuďom, ako byť im nápomocný, akurát to bude ešte v nejakom mladom veku. Gabriel Deme? Ja by som to možno uzavrel tým, že nech sa neboja vyjadriť svoj názor, aj keď sa môžu niekedy stretnúť aj s reakciou, ktorú, na ktorú nie sú zvyknutí, tak nech si ten názor udržia a nech sa ho snažia presadiť. Ďakujeme veľmi pekne, že ste tu boli dnes s nami. Bol tu dnes Gabriel Deme, ktorý je asistentom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Stredáka. Je tiež náhradníkom do Európskeho parlamentu je členom strany Smer sociálna demokracia a tiež, tu bol, a tiež je riaditeľom základnej umeleckej školy v Nových zámkoch a je dôležité, aby ste aj milí poslucháči, ktorí máte záujem o spev alebo tieto veci, aby ste ho možno kontaktovali, lebo bude možno potrebovať v budúcnosti aj pomoc s pedagógmi a možno bude potrebovať pomoc aj s tým učením. A bol tu dnes s nami aj riaditeľ Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Nových zámkoch Robert Učen. Ďakujem pekne za pozvanie a prajem ešte príjemný zvyšok večera poslucháčom. Ďakujem pekne za pozvanie a pekný večer ešte želám. Lúči sa aj Michal Albert a želáme všetkým, nech sa vám darí a majte predsa len chuť sledovať tú politiku, aj keď je niekedy taká, aká je. Musíme si držať palce. Ďakujem pekne, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.